Exercise B. Yo pa fè sa. Answer in the negative. Model, You hear? L ap plante kafe kounye a. You say? Non, li p ap plante kafe kounye a. Let's continue. Youn. Y ap manje? Non, yo pap manje. 2. Y ap keyi kafe? Non, yo pap keyi kafe. 3. L ap rache zèb? Non, li pap rache zèb. 4. Lap wouze jaden an. Non, li pap wouze jaden an. 5. Wap pentire baryè a. Non, m pap pentire baryè a. 6. W ap mennen bèt yo manje? Non, m p ap mennen bèt yo manje. 7, N ap sakle? Non, nou p ap sakle. 8. N ap lave machin nan? Non nou pap lave machine nan.